Sema ablanla beraber yürüyeceksiniz. Biraz daha da Şey yapacağız. Gel. Koy bir de kapıya. Maşallah. Buradan gelecek. Bindisini diye. Otur, otur, otur. Gittim benim sana bir şey. Senin, adın ne senin? Ilgaz. Annem baban da bu, senin böyle annem baban getirdi, kendim geldi. Allah istediği için. Sen kendin gelmek istedin değil mi? Sen namaz kılmıyor musun? Annem baban sen namaz kılmıyor musun? Annem baban sana namaz kılmayı öğretsin namaz suresinin birkaçını öğrensin. Namaz onlarla, annenle beraber, babanla beraber, onlarla yatıklasın, onlarla bir yatık kalkarsın, namaz öğrensin. Ha? Değil mi? Bak seni büyük bir zat, büyük bir Allah velisi seni, beni, o, o benim kızım olacak dedi, seni yanına alıyor. Biz de ona hepimiz şahit olduk. Oysa yalnız her gün e, sabah kalkınca üç defa Allah diyeceksin. Allah, üç defa Allah diyeceksin. Yatağın sonra mektebe gideceksin. Ama her zaman Allah aklında olsun inşallah. Allah aklından kaçırma. Rüyalarında annene söyle, babana söyle, bir de bana söyle olur mu? Sen sana çıkacaksın değil mi? Hı hı. O da her hafta buraya geleceksin, sema çıksın. Bak ben senin dedeni, annen gibi, baban gibi, ben de, hadi onlardan daha büyüğüm. Benim senden çıkmayacaksın. Değil mi? Bir, bir devrimci şey cinsel olduğunu bir, bir şeyden şikayet olun, devlet vereceksin. ben onu da öğrenmek onlara. Onlara bir yukarı getirdim. Sen onlara geri bana söyle. Dedim benim, benim, benim adım dede. Bana söyle, benim dedem diyeceksin. Çok çok rüya görmüşsün yatarken. Bunu bir böyle bir rüyayla bana anlatır mısın? Unutmazsa anlatırsın. Bir kağıda yaz, o rüya gördüğün zaman o rüyayı bana anlat, olur kendimizi de hukuk okur. Bakalım. Şimdi ondan sonra namazlarımızı sonra. Yani namazdan sonra öpecek sen de şimdi öptük ki gördün namaz kılarken yürü öptük kalktık sen de bir yere öpecek öpecek. Su içtiğin zaman, su bittiği zaman suyu bardağına alıyorsun bir yere koy. Niye, neye koyacaksın? Niye su senin bari, bardak sana su içmeye yardım etti değil mi? Bunlar gidip teşekkür, teşekkür etmen lazım bakar sana teşekkür ederim diyemezse bunu öpmekle onu size sevindirmiş olursun. Sabahleyin çayını içtiğin zaman çay bardağını çorba içtiğin zaman kaşığı öp yerine koy. Ondan sonra sonra kedi, kedi köpek seviyorsan, hayvanları seviyorsan konuş. Kedi falan seviyorsun. Yoksa sevmiyorsun. Kedileri seviyor musun? Seviyorsun kedi köpek. Seviyorum. Ha, aferin sana. Orası biraz yediklerini ayırmıyor, onları ver. Olur mu? Hani Esnaf ben, ben bunu veriyorum. Ver onlara, kedilerin köpekleri, kuşları besle. Hadi bakalım bakıyorsunlar, nasıl senin kızınımdan, evladımdan bir, bir şey varsa bana söylesin, her gün üç defa al, içeceksin. Sabah kalkınca e, namaz kılarsan namaz kılmayı öğren, bir yanlış kılsan, doğru kılsan, her gün üç, her gün namaz kılmayı öğrenecek. Olur mu kızım? Vakit buldukça namaz kıl. Hadi bakalım. Bunu sonra e, e, e, sen bizim çocuğumuz oldu, evladımız oldu. Ondan sonra sen Mevlana oldun. Sen Hazreti, Hazreti Mevlana'nın torunu oldun. Hadi bakalım. Gel. Bak şimdi şöyle bir, sen de şöyle gel, götürü de böyle. Ayaklarını şöyle birine bağla, ayaklarını bağla birine şöyle bak. Sen ayak, Bizim selamlaşmamız böyledir. Bak şimdi burada büyüklerin bak burada büyük büyük tezi var. Hadi bak buradan baksa şöyle bir yana tıkanıyor. Küçükse malzemesi. Ablayı da, ablayı da. Hadi bakalım. Ayaklarını böyle girmem lazım. Tabii yani. Ama unuttum. Hayırlı olsun. Allah Allah Allah Allah kabul etsin. Amin. Şur, şuraya hangi salik geldi bu işe bana? Ya. Masum çocuk. Evet. Maşallah Allah Herkese nasip olmaz mı? Evet, peki Söyleyin dedeciğim. Söyleyin dedeciğim.